Uh, I'm really excited about the chapters that I have. На самом деле я очень рад, что мне достались именно эти главы. My favorite church in the Bible, uh, we learn about in these chapters. А в моей любимой церкви э, вообще в Библии написано именно в этих главах. There are two main churches that we learn about in the book of Acts А в книге Деяний мы узнаем о двух, можно сказать, основных церквях. the church in Jerusalem, Первая – это Иерусалимская церковь. and then the church we'll learn about tonight, the church at Antioch. Вторая, о которой мы будем говорить сегодня, это Антиохская церковь. And the, the ministry of Jesus uh, continuing through his disciples, it began in Jerusalem. И мы знаем, что служение Иисуса продолжалось через апостолов в Иерусалиме. But the chapters that we, we, we take tonight is a change in the, in the focus of the book of Acts. Но те главы, о которых мы будем говорить сегодня, можно сказать, поменяют тот uh, фокус, на который будет обращать внимание Библия. The book of Acts will now focus on a ministry that comes out of Antioch. It's not Jerusalem anymore. Книга Деяний теперь будет говорить о том, что, можно сказать, центр служения переместился из Иерусалима в Антиохию. And I, I think that's encouraging for us. Я думаю, что для нас это может быть ободрением. That God can begin a wonderful work in a certain place. что Бог может начать какую-то замечательную работу в каком-то одном месте, And it can spread to other places. затем она может распространиться по другим местам. But when the word goes to that other place, then God can begin a wonderful work there. И когда слово распространяется, то Бог может прекрасную работу начинать в каких-то других местах. And tonight we'll learn about how the, the, the rest of the book of Acts and, and the majority of the evangelism in, in the rest of the book is coming out of this church. И дальше мы будем читать о том, что а, в основном евангелизации и вообще Божья работа будут уже иметь исток из этой церкви и распространяться дальше. I believe that God is giving vision uh, to the leaders and to all of you Я верю, что Бог дает видение лидерам, вам, for his plan for the future. видение о том, каковы Божьи планы, что Он э, хочет видеть в будущем. And Я верю, что именно тогда, когда вы здесь сейчас, Дух Святой будет говорить к вам. And He's confirm that vision. И будет uh, это видение подтверждать для вас. Something that began in Jerusalem, we're going to see it explode out of Antioch. И мы будем рассматривать то, как прекрасное что-то зародилось в Иерусалиме и дальше продолжалось в Антиохии. So we in Acts chapter 11, I believe. Итак, я верю, что мы в 11 главе книги Деяний. And uh, Cornelius had gotten saved, so we now have the, the Gentiles entering the church. <clears throat> Итак, мы видим, что Корнилий и его близкие спаслись, и вот они, можно сказать, вошли первые язычники в ряды церкви. And then we have a very key transitional uh, passage right here. И uh, здесь у нас такая, можно сказать, ключевая часть. Though in verse 19 it says, people were scattered and they preached only to uh, those who were Jews. Ам, В 19 стихі написано: ті, що розпорошилися від переслідування, а вони жили серед юдеїв, Now Cornelius had gotten не saved. звіщали слова нікому, крім юдеїв. Cornelius had gotten saved, so now the door is open to the Gentiles. Но опять-таки уже произошла эта ситуация с Корнилием, он спасся, и они поняли, что дверь Евангелия, церковь уже открыта для язычников. But, but some that are scattered, they're still only preaching to Jews. Но те, которые были в рассеянии, там они продолжали проповедовать только иудеям. One of my favorite verses in the whole Bible is verse 20. Один из моих любимых стихов во всей Библии это 20 стих. Some of those who were men from Cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, they spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. А між ними були мужі деякі з Кіпру та з Крінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса. Some crazy guys from North Africa. А, какие-то ребята из а, а, Северной Африки. They, they began to preach to the Gentiles. Они начали проповедовать язычникам. The city Antioch was a very metropolitan city filled with people from all over the world. Антиохия был такой а, город, в котором были люди из разных вообще стран, народов. Verse 21 The hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. В 21 стихі написано, Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулись до Господа. This church is now different than any of the other churches that existed. И можно сказать, что эта церковь отличалась от любой другой, какие вообще когда-либо существовали. Though Jesus made it really clear, the disciples struggled to overcome their, their history and actually embrace the Gentiles. И uh, мы знаем, что ученикам uh, было нелегко uh, как бы переступить через себя и принять язычников. But now we have a church filled with sinners. Но здесь, можно сказать, церковь полна этих грешников. Pagans. Язычников. The, the Gentiles. Язычников во всех смыслах этого слова. They've gotten saved. И они, как назло, спасались. I love this part. И мне очень нравится эта часть. Because I'm a Gentile. Потому что я тоже язычник во I'm всех смыслах этого слова. My dad's not a Christian still today. Мой папа до сих пор неверующий. He's an atheist. Он атеист. As a small boy, my dad taught me there was no God. Когда я был еще маленький, мой папа учил меня, что Бога нет. He told me religion was for weak people. Он говорит, что религия это отмазки для слабаков. And so I knew that I was very strong. А я знал, что я силен такой. So religion must not be for me. Поэтому однозначно я понимал, что религия это не для меня. But God still loved me and He sent someone to preach the gospel to Но me. Бог при всей своей любви ко мне прислал ко мне кого-то, кто попроповедовал такие Евангелия. And I met my first Christian. И я познакомился со своим первым was- в жизни I was христианином. 15 years old. Мне было где-то лет 15, One of my friends got saved. и один из моих друзей And I покаялся. argued with him. И я с ним спорил, And I blasphemed the name of Jesus. и богохульствовал, And I mocked God. и смеялся над Богом, And I mocked my friend's faith. и над верой моего друга. And I rejected the gospel. И отказывался от того, чтобы принять Евангелие. But God still loved me. Но Бог все еще любил меня. And two years later, He sent another person to share about Jesus with И me. еще через два года Он прислал мне еще одного человека, который рассказал об Иисусе. But even though I was only 17, I was already partying. И хоть мне было 17, Taking я drugs. отрывался по полной, принимал наркотики. My life, I was ruining my life. То есть я уже начинал ам, истреблять свою жизнь. And I was, I was kind of um, more open at that point. Но в тот момент я был почему-то более открыт. And I gave my life to Jesus. И я таки отдал свою жизнь Иисусу Христу. The, the first time I ever saw a Bible, <laughs> Впервые в жизни теперь я увидел Библию. the first time I was ever in a church Впервые в жизни я вошел в was the церковь. day that I got saved. И это был как раз тот день, когда я принял спасение. So when I read about this, it makes me so excited because I think this is when the church for me really began. Поэтому, когда я читаю, что церковь начала вот принимать язычников, для меня это очень радостно и близко, потому что церковь в свое время приняла меня. There's a struggle with legalism that becomes really clear in the book of Acts. Мы знаем, что также в книге Деяний мы встречаем очень четкие картины законничества в церкви. The, the Jewish church really struggled with um, understanding the law and what to do with the Gentiles. Еврейской и иудейской церкви было очень сложно. А, Нелегко было поменять менталитет, принимать язычников, вместе с ними быть в одной церкви. And while it seems like the church at Jerusalem was not willing or unable to really reach out into the Gentile world, the church at Antioch had no problem. И в то время, когда а, в Иерусалиме там все еще решали, Божья ли это воля принимать язычников или там как-то разбирались, то в церкви в Антиохии как-то все так само собой произошло намного легче. Did you notice in verse 20 we didn't hear anybody's name? Вы обратили внимание, что в 20 стихе мы даже не услышали чьего-то конкретного имени. It just says some. Написано просто, что были какие-то мужи. We don't even know who they were. Мы даже не знаем, как звали этих чудесных мужей. Some crazy guys. Какие-то мужики приехали. They came to Antioch. Приехали себе в Антиохию. They knew that Cornelius got saved. Слышали, что Корнилию разрешили спастись. There's Jewish believers that are evangelizing the Jewish people. Хотя знали, что обычно иудеи проповедовали только иудеям. And these guys see a guy worshiping an idol. А тут хлоп и э, человек перестал поклоняться идолам. And they come over and say, "Hey, man." И они подходят к кому-то, кто все еще поклонялся, и говорят, ты че, мужик? Can I tell you about the God who made you? Хочешь, я тебе расскажу про Бога, который тебя вообще создал? Not the God that you made. А не тот Бог, которого ты себе тут вырезал, поставил. People began to turn to Jesus. И люди начали обращаться к Иисусу. Hundreds of people. Сотнями. And now they've got a church filled with idol, former idol worshippers. И теперь вся церковь наполнена бывшими, бывшими покаявшимися идолопоклонниками. And you've got and you've got these Jewish believers too. И тут же присутствуют и, и бывшие иудейские верующие. Can you imagine what it was like? Можете себе представить такой микс? Can you imagine the church having a, a we call it potluck. You know what a potluck is? Everyone brings food from home, share the meal. То есть You guys do that? винегрет, Do да. that? Винегрет Love такой feast. получился. So the Все- Gentile comes in with his bacon. Скинули в, в одну миску, кто что принес. He's got lobster and bacon and some snails. I don't know what he has. Everything Говорит, the whole unclean. menu. And then the Jewish guy comes in, his kosher food. Продолжается тема винегрета. You know what it is. Перечисление The Jewish cocktail box. ингредиентов, составляющих, плюс ам, особое блюдо с лобстерами. She's picking on me. The Jewish people have food they're not allowed to eat. The Gentiles don't care. They'll eat anything. То есть Especially иудеи, Alexei. иудеи были He'll eat очень anything. строгие. Они, э, знаете, у них была там кошерная еда, им надо было только что-то особое, а язычникам, так сказать, абы яму закидать. So, so the, the, the verse now says that, the verse says that, she's <laughs> a comedian. You see her eyes? Her eyes. So, look at verse 22. 22 стих. The news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out John Shubik to go as far as Antioch. От оно, я всегда этого ждала момента. І вістка про них досягла до всіх Єрусалимської церкви, і вони прислали Джона Чубіка, щоб він приїхав і послужив їм. The Greek завжди word, знала, що the про Greek нього word тут є. translated Barn- Barnabas is actually the Greek word John Shubik. Да, тому що завжди Варнава не інакше, як можна перекласти, як Джон Чубік. Це ж воно. We have our, we have our own Barnabas, don't we? Є у нас тут Варнави. So the church in Jerusalem hears, hey, in Antioch, The church is full of Gentiles. Итак, церковь в Иерусалиме слышит, что в Антиохии прибавляются людей, там много новообращенных. What? Кого много? Gentiles. Новообращенных язычников. What are they doing? Чего они в церковь начали приходить? What do they eat? Они же там едят-то, не What's going on? Что? Надо разобраться. We want to find out what's happening. Надо ехать разобраться. And they picked the right person to go check it out. И они выбрали самого подходящего человека, который мог бы поехать и разобраться. So look at verse 23. When he came 23 стих. and he saw the grace of God. I can stop right there. А він, як прийшов, і благодать Божу побачив. The grace of God is a theological truth. It's a concept. Благодать Божья – это вообще теологическое понятие, это такая вот истина. Grace means receiving what you could never earn. Благодать означает, что вы получаете что-то, чего вы никогда не могли бы заслужить. God's free gift. То есть это а, безвозмездный, а, незаслуженный Божий дар. God was doing such a marvelous work that with your eyes you could actually see grace. Бог делал настолько прекрасные дела, что вы буквально глазами могли видеть эту Божью благодать. I think we have such a thing happening here. И Я верю, что то, что здесь происходит, это есть Божья благодать. This is my first time in the Ukraine or in Ukraine. Ам, Это мой первый приезд в Украину, I could say I saw the grace of God. и я могу уже утверждать, что я вижу, я свидетель Божьей благодати. It's so amazing to see the transformation in people's lives. И это удивительно видеть, как преобразовываются жизни людей. So Barnabas saw that. He saw the grace of God and he was glad Итак, мы видим, что он увидел Божью благодать, и він звеселився. and he gave them a message. <clears throat> И он, соответственно, ам, выдал им слово Господне. Verse 23, the, the second half, he encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Вторая часть 23 стиха. «І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа». That wonderful work that he saw was begun by Jesus. То есть он видел, что Иисус начал там прекрасную свою работу. So when he arrived, he said, keep going. И поэтому, когда он приехал, он ободрял их и всячески призывал, продолжайте, ребята, не останавливайтесь. Jesus did this. Иисус это начал. So, so stick to Jesus. Поэтому держитесь за Иисуса. We read about Barnabas, verse 24. He was a good man. В 24 стихе мы читаем о Варнаве, как он был замечательный муж. he was full of the Holy Spirit and faith. бо він був добрий муж, повний Святого Духа та віри. And a great many people were added to the Lord. І прилучилось багато народу до Господа. So that's the introduction to this new church. И это, можно сказать, вот такое вступление, знакомство с этой новой церковью. You could see the grace of God. Вы уже видите Божью благодать. It was filled with Jewish and Gentile believers. Она была полна и бывшими иудеями, то есть еврейскими верующими, и а, язычники, язычниками. И этих людей призывают всячески держаться за Иисуса Христа. Barnabas began to minister, and people kept getting saved. Варнава начинал служить, а, и люди начинали спасаться. And then, probably the key pivotal verse in the book, И, можно сказать, один из ключевых стихов в этой книге, verse 25. 25 <clears throat> Barnabas departed to Tarsus to seek Saul. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. When Barnabas was there and saw all these people, he thought, You know who would, who would fit right here is Saul. Когда Варнава увидел всех этих новообращенных, он подумал, вот кто хорошо бы им послужил, так это Савл. When, when Saul first became a Christian, Barnabas was the only one who really kind of believed in his conversion. Когда Савл только обратился, Варнава был один из немногих, кто, уве... кто поверил в искренность его обращения. Listen, everybody knew who Saul was. Потому что все абсолютно знали, кем на самом деле был Савл. He was famous, Он был известен, but not for a good reason. но не э, хорошей репутацией. He was famous for persecuting the church. Он был известен как главный гонитель церкви. When Stephen Когда умирал Стефан, Савл был там. Он одобрял убиение Стефана и смотрел за одеждой тех, кто активно в этом участвовали. He had this dramatic conversion. Но затем случилось это драматичное um, обращение. Now remember, before he was a believer in Jesus, he was a Pharisee. Помните, до того, как он стал верующим в Иисуса, он был из фарисеев. Did the Pharisees and Jesus get along? Фарисеи и Иисус вообще хоть когда-то находили что-то общее? They didn't get along. Никогда, ничего, не могли они общаться. They had big problems. У них постоянно были столкновения. And Saul, when he tells his testimony in Philippians, he says, I was the best Pharisee of all. И когда Савол в послании филиппийцам описывает свое свидетельство, он говорит, что я был один из лучших фарисеев. You would think that a person who got saved from this legalism would be led to go to people who are in legalism. И вы, может быть, бы думали, что логично, человек, который был в законничестве, а, постоянно стал спасенным, но будет продолжать вот в том же стиле, в законничестве. But the Holy Spirit had different plans. Но у Духа Святого были радикально противоположные планы. You might think Peter, the fisherman, the manual labor guy, Логически вы бы думали, что Петр, который всю жизнь был таким э, тружеником, был рыбаком, He makes a lot of mistakes. он постоянно там ошибался we'll, we'll, в чем-то. We'll send him to the Gentiles. То есть его вот можно было бы к язычникам уже и послать. We have the scholar, rabbi Saul, who sat at Gamaliel's feet. Потому что здесь какой-то там умный, чуть ли там не философ, этот фарисей сидел, учился у ног самого Гамалиила, то есть наученный человек, грамотей, we'll send him вот его мы пошлем к евреям. But the Holy Spirit said, Но Дух Святой сказал, Switch а, поменяем все. He sends Saul И он послал Саула to the Gentiles. к язычникам. Now he'd been, he'd been ministering in, in his town that he grew up in, Tarsus. И он некоторое время служил в своем родном городе в Тарсе. And Barnabas thinks, I need to find Saul because he would fit in perfectly here. И Варнава подумал, мне нужно найти Савла, потому что в этой церкви он бы идеально служил этим людям. If anyone will understand grace, если кто-либо понимает, что такое благодать, и может это преподать людям, так это только мой друг Савл. He's the example of grace. Потому что он сам ярчайший пример этой благодати. Он был богохульщиком, он а, гнал и преследовал церковь, он убивал верующих. He'll understand grace This place needs the grace of God. Он как никто понимает Божью благодать, и он как никто донесет до людей здесь, что такое Божья благодать. Then verse 26. 26 стих. When he found him, he brought him to Antioch, and it was there for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. А знайшовши, привів в Антіохію, і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Okay, now, if this was a television, we would change the channel. Если Okay. бы мы сейчас это смотрели по телевизору, то на на этот момент мы бы переключили канал. So we're, we heard this part of the story. То есть вот мы до 26 стиха увидели эту часть We истории, take the remote control, we push pause, а, нажали на паузу and then we're changing the channel. и переключили канал. So uh, Luke is telling the story the way some of some people tell stories. И Лука, он пересказывает историю так, как некоторые люди иногда переска- пересказывают. I don't know. I think it's true in every culture. There are people who don't tell a story without going crazy. Я думаю, что в любом народе есть такие люди, которые рассказывают историю и при этом ходят такими кругами. You see him with a new bicycle. Вот, увидели человека, например, с новым велосипедом. And you say, hey, that's a nice bicycle. слушать, как, замечаете, какой классный у тебя велосипед. When did you get that? Когда ты его купил? Oh, last week my car got a flat tire. Ой, у меня на прошлой неделе, короче, спустило колесом. You remember the car that my grandma gave me? Помнишь, короче, бабушка мне оставила в наследство вот эту вот машину. You met my grandma at my birthday party. Ну, ты помнишь мою бабушку? Короче, она была у меня на дне рождения когда-то. Remember because you were wearing those brown pants. И помнишь, когда ты тоже был на этом дне рождения, ты еще на том дне рождения в коричневых штанах был. Some of you, Помнишь? you're Вот. laughing because you know that person. Вот, да, вы They- they can't tell a смеетесь, story. потому что вы знаете таких людей, да? То есть велосипед через бабушку и коричневые штаны. I'm not bitter. Я не хочу никого обидеть, я при всем извинении всех уважаю. If you tell stories like that, we love you. Вот, и если вы вот так рассказываете истории, то вы у нас любимчик рассказывания историй. But, but Luke is like you. Но Лука, вот радуйтесь, как раз похож на вас. He's telling us about Saul coming to Antioch. Начинает рассказывать о том, как Саул приехал в Антиохию, но потом вспомнил, а, тоже, кстати, Евангелие Barnabas начали распространять по всему миру, а потом еще Варнава поехал за Савлом. And then he just stops and goes and tells а us а потом, а еще, кстати, там еще куча всего происходило. So the first story he tells us is about a prophet named Agabus. Итак, он резко переключается на пророка а- Агава. And uh, he's re- it's revealed to him by the Lord that there's going to be a famine. Этот Агав от Господа получил знание, что будет голод в стране. And so um, Э, во всем мире, извините. it's in the days of Claudius Caesar that gives us a date for this part of the book of Acts. И он уточняет, что это было именно во время царевания царя Клавдия. And uh, we're, we're, we read about how they sent a gift with Barnabas and Saul. И Дарвин, э, он рассказывает, как там через Варнаву и Савла посылали э, пожертвования тем, кто голодал. And chapter 12 tells um, of, it's kind of one, one picture of, of the persecution against the church. А вот 12 глава, она практически вся говорит о гонениях, которые опять а, настигли церковь. We read that Herod the king stretched out his hand to, to harass some from the church, and he Мы- killed James. <clears throat> Читаємо, що цар Ірод, він підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечей, мечем він стяв Якова, брата Іванового. Remember, James and John came to Jesus and they said, Вы помните, что Иаков и его брат Иоанн подошли к Иисусу в какой-то момент и сказали, что мы бы хотели сидеть в царстве твоем по левую и по правую сторону от тебя. And Jesus said, you don't know what you're asking. И Иисус сказал, вы не понимаете, чего вы просите. Можете ли вы baptized пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? And they said, yes, of course. Ну да, можем. And he said, you will. И он говорит, и будете. Но сидеть else. слева или справа от меня – это не от меня. James is drinking the cup. И Иаков, можно сказать, таки испил эту чашу. Jesus was talking about his, his giving up of his life. Иисус говорил о той чаше, которую, помните, молился, «Пронеси мимо меня», когда нужно было отдать жизнь. One of the sons of thunder. Один из um, сыновей Громовых has been silenced by the devil. И можно сказать, что дьявол um, сделал так, что этот гром больше уже не грохотал на земле. These two sets of brothers that were fishermen on the shores of Galilee. Um, это два комплекта братьев, которые в свое время были рыбаками. And Jesus comes walking. Иисус шел. Follow me. И сказал, идите за мной. Peter and Andrew leave their nets. They begin to follow Jesus. Двое братьев Петр и Андрей оставили свои сети и пошли за Иисусом. James and John are with their dad. И Иоанн с Иаковом со своим папой. Follow me. И um, он сказал Иисусу, идите за мной. What would that mean for James and John when they make that decision? Что это означало для Иоанна и Иакова принять такое решение? And they look at their dad. Они посмотрели на отца. And they said, Dad, we have to go. И они сказали, папа, нам надо идти. It will mean their death. И это, в принципе, означало, мы идем на смерть. It will mean their life. Хотя они продолжали жить. But it will mean their death. Но это также означало, что они умрут. So James, the, the first of the 12 to give his life for Jesus. И вот Иаков, можно сказать, был первый из 12, который отдал свою жизнь. Then look at verse 3. Третий стих посмотрите. Herod is very wicked. <clears throat> Ирод на самом деле был ужасно злым человеком. It says when he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Обачивши, що подобалось це юдеям, він задумав схопити і Петра. These disciples, they don't have any power. I mean, they don't have any worldly power. На самом деле у учеников, у апостолов, у них не было вот такого мирского влияния, такой власти какой-то мирской. Herod has all the power. У Ирода была вся власть и If he wants to take you and kill you, he can take you and kill you. И весь авторитет. То есть, если он хотел кого-то схватить и убить, он без никаких помех хватал и убивал. So he takes and kills James. И вот он схватил и um, умертвил Иакова. And his approval ratings go up. И он увидел, что его, так сказать, э, шкала поднялась авторитет в глазах народа. Facebook. То есть а, в Фейсбуке появилось больше друзей. His Everyone's interested. Twitter, you know, e- everyone's все ставят listening to him. «мне нравится», все ставят лайки, He's говорят famous. «молодец». I mean, все делают that's awesome. перепосты, давай, супер, классно. So he thinks, I'll kill another one. Он думает, ну так еще одного можно убить. Grabs Peter. И он um, хватает Петра. And he thinks after the after the days of unleavened bread, I'll bring him out and then <clears throat> we'll kill him. Написано, что б- были дни опресноков, и он а, планировал после этих дней а, казнить Петра. And even though it's a sad circumstance, this is one of the funniest passages in the Bible right here, what we're about to read. И ам, хоть это и грустная история, но в ней есть много забавного. Verse 5 tells us that the church immediately goes to prayer. В пятом стихе написано, что ревно молилася церква. What are they praying? О чем молилась церковь? Lord, release Peter. Господь, выпусти Петра. Release him. Освободи его от этих уз. We know you can do it, Lord. Господь, мы знаем, ты можешь. You know, they're praying a good prayer. Хорошо ж молятся как. Now, Peter is in jail. И Петр в тюрьме. He's chained to these guys. и он а, цепями прикреплен к этим охранникам. In verse 7, the В angel седьмом of the Lord стихе приходит ангел Господень, came and uh, lit up the prison, and his chains fell off. And the angel said, Come on, quick. Написано, в в'язниці засяяло світло, і він, доторкнувшись до боку Петрова, мерщій збудив його, кажучи, вставай. The angel told him to get dressed. In verse Ангел 8. сказал, говорит, одевайся в восьмом стихе. And so he went out and followed him in verse 9, did what he И said. он вышел, пошел за ангелом. But it says at the end of verse 9 that he thought he was seeing a vision. Но в дев'ятому стихі написано, бо думав, що видіння він бачить. He didn't really understand what was happening. Петр вообще с просонья не понимал, кто Maybe тут he was пришел и sleepy. куда мы идем. I don't know. Может, там, He thought, I'm not even awake. This is probably a dream. говорит, ну что, идем, так идем, что еще приснится в I mean- тюрьме. Только как выйти на свободу. And then verse 10 Но тут десятый стих. They went past the first and the second guard posts, and they came to the iron gate that leads to the city, and it opened to them of its own accord. Як сторожу минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. The guards are talking, and Peter and the angel walk right by. То есть стоят возле ворот охранники, разговаривают о чем-то. Петр с ангелом проходят мимо, The automatic gate, нажимают на нужную кнопку, и автоматические ворота сами открываются. The first automatic gate in history. Вот они, первые автоматические ворота истории человечества. But it only opens one way. Только открываются они только в одну сторону. So he takes him down the street. И вот он, они идут по улице. In verse 11, when Peter came to himself, и в 11 стихе, сказав же Петро, опритомнівши. Now Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела. So Peter didn't even believe it when it was happening. То есть Петр пока выходил наружу, не верил, что он выходит наружу. Maybe he had been praying, Lord, deliver me. Хотя он тоже, наверное, перед сном молился, Господи, освободил бы ты меня хоть как-то хоть спас бы хоть как-то из этой тюрьмы. But remember Peter, he was famous for doing what when he was Но praying? Петр, он обычно, когда, э, когда молился, он что делал? Lord, deliver. Господь... You don't have to. So Lord, deliver me. Господи, спаси Deliver меня. me. Спаси deliver меня. me. Ну да, короче. Then all of a sudden, boom, the lights are on. И тут вдруг свет включили. And А? angel's there. Get up, И ангел man. такой, ну All вставай right. тогда. а? Put your shoes on. Okay. Куда? Oh, Встаем? it must Что? be a dream. Одеваться? Куда I was, I идти? fell asleep praying. Мне снится. I'm dreaming, my Идем, goodness. я молился, сейчас мне Change. снится, идем. Finally, he's all the way out of the jail. He's going down the И тут street. уже вышел, пошел по улице. Wow. Ага. God answered my prayer. Ой, Бог таки ответил на молитву. It's an interesting story, isn't it? It's Интересная funny. история, таки интересная. It's sad about it's so sad about James, but this story is just Ну, crazy. действительно, об Якове грустно. And Но it's not over есть yet. доля юмора, и все еще не закончилось. Because the church is praying. Потому что тут теперь еще церковь моли, молится прилежно. They're at the house of John Mark's mother. <clears throat> у дома у мамы Иоанна Марка. and Peter thinks well, the church will be gathered. They're probably praying for me. И Петр думает, ну, куда идти? Наверное, ж в церковь. Там, наверное, все собрались, молятся за, м- за меня. The Release Peter prayer meeting. А, молитвенное собрание под девизом «Требуем освобождения Петра». RPPPM, Сам такое. and you have a bracelet. Release Peter prayer meeting. Молитвенное собрание под девизом «Остребуем освобождение Петра». Всем выдали браслеты. I, I thought it was a good idea. So, Peter comes to the house, verse 13. И вот Петр подходит к дому в 13 стихе. Стучится. They're praying, Lord, release Peter, release Peter. А они Oh, ж там молятся ж громко, тща- тщательно. someone's так. at the door. Господи, освободи Петра. Петра, Рода. Господи, освободи, пожалуйста. get the door. We're busy стучат, praying for кажется, Peter. стучат. Рода, служанка, пойди посмотри. Кажется, кто-то в двери стучит. She comes to the gate. Who is it? Рода, Who is it? служанка, подходит, кто там? It's me, Peter, the big fisherman. I'm out of jail. Rhoda, let me in. It's me. I'm hungry. I was, I was sleeping in jail. They don't give you any good food. <coughs> Это я, Петр. So look at verse 14. She recognized Peter's voice. 14 стих. Она таки узнала голос Петра. She's so excited that Peter got out. Та голос Петрів розпізнавши, вона з радощів Peter, Peter, in the house. She doesn't even let him in. не открыла ворота ему, двери не открыла, побежала сообщать, что он пришел. That's what it says in verse 14. Так и написано в 14 стихе. She recognized his voice Вона, е, розпізнавши голос Петрів, because of her gladness. вона з радощів She did не, not open the gate, не відчинила воріт, but she ran in to tell everybody а that he was out прибігши, there. сказала, що Петро при воротах стоїть. Now listen to this. И This is теперь even funnier. послушайте это молитвенное собрание. In the prayer meeting, В молитвенном Release Peter, собрании release Peter. на тему «Господи, освободи Петра из тюрьмы», Peter's at the gate. а тут Петр за воротами. You're crazy. Ти He's що, in prison. вчадила? Чи ти вчадила, чи що We're з praying for тобою? him. Не We know where he заважай. is. Молимось за визволення Петра. And then this is so funny. Look at look at it. Забавно. verse 15. She kept insisting that it was Peter. В She's like, no, 15 you're стихе wrong. она начала их убеждать. Нет, это Петр. God already got him out. Бог, Prayer может, meeting's его over. уже выпустил. And so listen to the logic. И вот она логика. To them, li- li- I want to make a point about this. About И я prayer. хочу Listen. это подчеркнуть. They said, Они it's his сказали, angel. это ангел его. There's an angel pretending to be Peter. Это какой-то ангел We- 'cause we прикинулся all- Петром. We all know that. We all know that angels lie. Мы же знаем, что ангелы, они такие They go around masquerading as Phil 20 or. eh, постоянно на конференции Who? приезжают What kind в of a виде thing is Фила that? 20, в ворота стучат в виде Петра. It, it's listen. It's more reasonable to them молитвенному собранию было легче поверить, что какой-то там ангел, типа ангел Петра, пришел постучать в двери, чем Бог освободил таки Петра. That's, that's crazy. Да. Уж. Why are these stories in the Bible for Почему us? такие um, истории записаны в Библии? James said the Bible, it's like looking in a mirror. Иаков пишет, что Библия для нас это как зеркало. Who do I Когда я вижу uh, в Библии, вот такое, кого я вижу? I'm looking at these guys. Oh, they have no faith. Look Я at them говорю на praying. этих смешных, смеюсь с ними, тут ухахакиваюсь. He's here, he's А как- Да, вот так даже себя веду. But but who am I looking at? Но когда я смотрю на них всех, кого я вижу на самом деле? See, there's a message. The message is we need to believe. Здесь это слово обращено прежде всего ко мне о том, что я должен верить. Иисус говорил, что все, что попросите во имя Мое, я сделаю. He said, Ask, and you'll receive, Он сказал, that your joy may be full. просите и получите, чтобы радость ваша была полна, совершенна. These, this story is here to remind us, hey, you can pray, but remember God answers. И эти истории напоминают нам с вами, молитесь, но помните, что Бог отвечает на молитвы. And also, I think Luke thought it was funny. И мне кажется, что сам Лука что-то в этом увидел забавное и решил записать настолько детально. So they, they finally, she finally convinces them to open the door, and actually, it's not Peter's fake angel. и а, в конце концов она убеждает всех открыть двери, и действительно они впускают Петра. And then the story that begins with Herod grabbing James and killing him. И история, во всяком случае, это глава, в которой история начинается с того, что эм, Ирод э, схватил Иакова, grabbing Peter, intending to kill him. убил его, потом схватил Петра, собираясь убить его. The powers of darkness. Мы видим эту силу тьмы, которая активна so здесь, которая очень сильна. The pagan government so strong. Мы видим это язычники и правительство, они активны здесь. And look at how it ends. И мы видим, как заканчивается эта глава, эта They, история. they're having a big meeting, and Herod is there in this glorious apparel, and the people say, The voice of God, not a man. А, Была какая-то там огромная, ам, что-то какое-то праздновали, и вышел Ирод, и что-то говорил в 22 стихе, натовп кричав голос Божий, а не людский. And then verse 23 И в 23 стихе An angel of the Lord struck him because he didn't give glory to God, and he was eaten by worms and died. Ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він помер. They took James, and they said, We're going to kill you. Они схватили Иакова, они сказали, мы убьем тебя. And James says, I'm ready to die for Jesus. И Иаков сказал, за Иисуса я готов умереть. And they took the sword and they killed him. И они взяли меч и умертвили его. And he breathed his last. И он выдохнул свое последнее дыхание, And he opened his eyes, и открыл глаза, and there was Abraham, и увидел Авраама, and Jesus, и Иисуса, and Moses, и Моисея, and Elijah, и Илью, and God. и Бога. And he's in heaven, И он на небесах. and he's not in the flesh anymore, И он уже не and в he's alive плоти, forever, и он жив теперь and he's навсегда. rejoicing, И он радуется. and he's mounting up with wings like <laughs> eagles. И он там весь распростер крылья и носится по этой вечности на небесах. <laughs> There's the heavenly scene. He's there. И он вот здесь, на небесах, прямо вот там, там. And Herod а Ирод is so glorious. весь такой, весь из себя The в славе. He's a God. Люди прям восхищаются, говорят, ну says, вообще, не человек, а Бог. I am. Говорят, таки да. Very much like a God. А что скажешь, таки Бог. And then he gets sick and he gets worms И тут вдруг нехорошо стало and he ему. has agony И тут черви полезли. and he dies И он умирает. and he opens his eyes И открывает глаза. and he's in torment, и он в муках, and he's in Hades, и он в аду, and he's in agony and a flame, и он в агонии, в вечном огне, and he's awaiting for that day и он ожидает дня, when death and Hades are given up at the great white throne judgment. когда ад и смерть отдадут своих пленников перед Белым престолом, перед судом перед Белым престолом, And his name's not in the book of life. и имя его не будет записано в книге And жизни, death and Hades are going to be thrown into the lake of fire. и смерть и ад будут брошены в озеро огненное. That's what this chapter is about. Вот этим заканчивается эта From глава. one perspective, you'd say, wow, Herod has all the power. The church is so weak. С одной We're точки зрения можно сказать, о, Ирод, он такой властный, он такой сильный, и церковь такая слабая, беззащитная, как сложно, как тяжело. Но Иаков, он <laughs> пришел на небеса, он пришел к Иисусу. Ирод умер. This, verse 24, not the last, <clears throat> В 24 стихе посмотрите, что написано. The word of God grew and multiplied. Слово Божье росло-то помноживалось. Herod was not going to stop the word of God. Ирод не смог остановить а расширение, распространение Слова Божьего. No government can stop the word of God. Никакое правительство не сможет остановить распространение Божьего Слова. No power of man. Никакие власти и силы человеческие. Even the very gates of hell cannot prevail against the church. написано, что врата ада да, не одолеют ее. We take the gospel everywhere. Мы несем Евангелие везде. On my very first trip in, into uh, West Africa, we went to a village. А в моей, поезд... в моей первой поездке в Западную Африку мы были в одном селении, It was far in the north of Ghana, very remote area. а где-то в отдаленных от- окрестностях Ганы, очень такие отдаленные п- поселения. We were with a group of medical doctors or nurses to do a medical mission. Мы были с группой а, врачей, медсестер, чтобы а, осуществлять медицинскую миссию. there was a cholera outbreak and over 100 people had died. Cholera? Cholera. А, э, и да, в то время э, была как раз эпидемия холеры, которая обычно из-за плохой воды периодически It, бывает. Medicine, и die. на самом деле ее можно лечить, но если нет необходимых лекарств, то человек может умереть. To to и мы договорились, чтобы приехать вот в это одно э, село. So и наша команда в нескольких э, машинах э, отправлялась туда. This village is way out in the bush, far from any electricity. Очень далеко. От, э, там не было ни электричества, нигде. Такое заброшенное далекое село. And the, the car that was in the front, we saw it coming back towards us. И первая машина, так сказать, в нашем этом караване, мы увидели, что она разворачивается и едет обратно к нам. And they stopped us. И они остановили нас. They said the elders of the village were out at the, at the edge of the village to tell us we can't come. И они сказали, что там на окраине села вышли старейшины этого села и остановили нас, сказали, что мы не можем въезжать внутрь. Because the gods of the village told the priest to not let us come and tell him the message. Потому что боги этого села сказали местному там этому шаману, что он не должен пускать нас и не должен слушать, что мы там собираемся рассказывать. They worship idols. Они поклоняются идолам. And the idols и вот эти идолы проявляют каким-то образом себя этим людям. И есть там этот служитель, который служит всем этим идолам. И вот он заявил, что духи этих идолов сказали ему, что он не должен пускать нас в это село. Люди умирали, умирали от этой болезни. Но они так боялись прогневать своих этих богов и духов, что они не могли позволить себе их ослушаться. И Я был в шоке, потому что я никогда не видел, чтобы вот до такой степени люди. Um... And I was angry. И я очень рассердился на это все. And I didn't really know what to do. И я не знал вообще, что делать. And one of my friends. И один из моих друзей. He was leading the group. Который вел нашу команду he, I said, what do we do? Я сказал, ну и что нам теперь делать? And he said, oh, don't worry, we'll be back. Не волнуйся, мы еще вернемся. He said, we'll come back again and we'll start a church here. Мы еще вернемся, мы еще здесь церковь откроем. And he said, within a year we'll have a church in this village. Где-то через год здесь уже будет церковь. And I said, really, how can you be so sure? Я сказал, с чего ты взял это так уверен? He says, this happens all the time. Говорит, это постоянно тут происходит. The spirits will tell them not to let us come. Сначала эти их духи говорят, что нас нельзя пускать. And we We just keep praying. А мы продолжаем молиться. And then we get to come. И каким-то образом нас все равно And we lead everyone to Christ. И всех обращаем ко Христу. And there's a church in that village today. И в том селе действительно есть церковь. Just like my friend said, within a year they went back. They как друг мой рассказывал, что они молились и потом вернулись, и их пустили. All the people got <laughs> saved. И люди um, спаслись. The gates of hell can't prevail against the church. Цер- э, вр- Врата ада не устоят против церкви. Doesn't matter. Jesus is the most powerful. in- Иисус самый the сильный. universe. Он всемогущий King во of всей kings and Lord of вселенной. lords. Он царь царей, Господь Господь. In Jesus dwells the fullness of God in a body. В Иисусе была вся полнота божества телесно. And we're complete in him. А мы в нем полны. And he's the head of all principality and powers. И Он а, глава всем начальствам и властям. If you look at chapter 12 at the beginning and then look at it at the end and you say, wow, what happened? <laughs> Вы смотрите на начало 12 главы и на конец, и вы поражаетесь, какое отличие. Herod's killing the apostles. Сначала Ирод убивает апостола, Herod's dead. Ирод потом And the word of сам God is умирает. spreading. А Слово Божье продолжает It's распространяться. always true. И это будет истина всегда. Okay, I think I still have time according to the John Shubik <clears throat> uh, way of measuring time. Ам, You can у меня translate еще that. есть время. With John But you're one- not Ju- John Chubik. No, no, but the way he measures time, like one minute is like 10 minutes, Ah. or 10 minutes is like one. It's Yeah. like the Lord. Yeah, He has his own unique way. yeah. Where is he? Where are you, John? He's right there. I can't see him. Where Yes. wave your Hi, hand. John. Where is he? Oh, I, oh, I see him now. Yeah. John's one of my heroes, so I want to be like him, so I'm going to stretch my Bible study out too. Джон мой герой, поэтому я буду подражать ему во всем, в том числе и в том, чтобы затягивать изучение Библии. No, we, we can be uh, we can be close to being done if you promise to pay close attention to this next part. It's the А, best. <clears throat> на самом деле мы а, скоро закончим, если вы особенно будете внимательно слушать то, что я буду говорить дальше. So they come back to Antioch, chapter 13, <clears throat> В 13 главе Они возвращаются в Антиохию. Verse 1 At the church at Antioch there were prophets and teachers Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius from Cyrene, Menaean, who'd been brought up with Herod the Tetrarch, <coughs> and Saul. А в Антіохії в тамішній церкві були ці пророки та вчителі Варнава і Семен, званий Нігер, і кіріянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із а, тетрарком Іродом та ще Савол. What a unique pastoral staff. А, очень своеобразная такая паст- пасторская группа. Two of these guys are Africans. Двое парней были They're from африканцами, они были из а, They're black. а, откуда там, и они были The guy's name is Black. африканцами. That's they said his. Did you read it? Да, званый Simeon, who нигер. is called Black. Да, званый нигер. So they got they got two black guys То есть from двое Africa. африканцев. They've got Manaen, who'd been brought up with Herod the Tetrarch. Манаил, тот, кто был, um, ну, кого взрастили вместе с Иродом, четверовластником. Herod was raised in, in Rome in the court. А Ирод, мы понимаем, был взросшен в царских палатах. So you've got a guy that was raised in that environment, he's on staff at your church. То есть вот один из пастырей или служителей, это человек, который вырос в царских палатах. Barnabas, who's a Levite by birth, a Jewish guy from the Barnaba. very beginning of the church in Jerusalem. В- в- Варнава тот, кто был от начала, еще из Иерусалима, и он а, был левитом, из рода, вернее, левитов. And then you have Saul, who was a Pharisee who used to kill Christians. И Савл, который был фарисеем и был гонителем и убийцей христиан. That's the pastoral staff. Вот команда пастырей. Who does that? Кто такую команду придумал? I want to meet the elders of the church who hired these guys. Я бы хотел познакомиться, кто набрал такую команду, кто их взял. Imagine you sit around вместе. What stories they would tell. Какие истории о своей жизни они друг другу рассказывали? It's a very interesting church. Интересная вообще была церковь. Very diverse. Очень такая разнообразная. Look at verse 2. This is a key verse for the book of Acts and for missions, our, our theme. Второй стих, можно сказать, ключевой относительно миссии и, в частности, касается нашей темы. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I've called them. Як служили ж вони Господеві та апостоли, прорік Святий Дух, відділіть мені Варнава та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. The rest of the book of Acts comes out of this verse. И можно сказать, что вся вторая половина книги Деяний это результат того, что произошло в этом стихе. The apostle Paul's ministry служение апостола Павла as an apostle comes out of this verse. Именно его апостольское служение uh, берет истоки из этого стиха. So, but notice the setting. Но обратите внимание, с чего все начинается, как сцена установлена, что они делали. says they ministered to the Lord Написано, что они служили Господу в молитве и в посте. Они искали Иисуса. Могу ли я просто призвать вас? Ищите Иисуса. Seeking Jesus to minister to Jesus, opening your ears to hear what the Spirit might say. Ищите Иисуса, будьте открыты, слушайте Иисуса, чтобы ваши уши были чувствительны к тому, что Дух Святой говорит. The Holy Spirit said, I want to do something. Дух Святой сказал, я хочу нечто сделать. Я хочу, чтобы вы отделили этих двух мужей для работы, которую я приготовил для них. Paul had been called, or Saul had been called at his conversion. Павел, можно сказать, был призван к этому еще от своего обращения в тот же день. Jesus told him, Иисус сказал ему, Ты будешь стоять перед царями и благовествовать обо You're мне. Take the gospel to Ты понесешь Евангелие язычникам. He showed him how much he would suffer. И он показал ему, как Савол будет страдать. Years have gone by and none of those things have really happened yet. Прошло много лет, и ничего из сказанного еще до этих пор не исполнилось. And the Holy Spirit said, now. Но теперь Дух Святой сказал, время пришло. What happens when a group of believers seeks Jesus. Что происходит, когда группа верующих ищет Иисуса Христа? And says, Lord, show us your agenda. И Господь говорят, Господь, а, покажи нам твой распорядок дня. Ты Lord, организуй нас. What do you have on your mind? Господь, что у тебя в мыслях? The Holy Spirit will speak to them. И Дух Святой будет говорить к этой группе верующих. And he'll reveal his plans. И он будет открывать и объяснять свои планы. Holy Spirit initiated ministry. Дух Святой является инициатором служений. It's a wonderful philosophy of ministry. Это прекрасная философия служения. For God so loved the world Потому что Бог так that he gave his only begotten Son, мир, что Он отдал Сына Своего that whoever would believe in him wouldn't perish, чтобы всякий верующий в Него не погиб, but would have everlasting life. но имел вечную жизнь. God loves the world. Бог любит этот мир. He loves the world more than he loves his own son in that sense. В каком-то смысле здесь проявляется больше Его любовь к миру, чем к собственному Сыну. He would give his son's life for the world. Он отдал Своего Сына, Его жизнь за God- весь мир. He loves every person on this planet. А Бог любит каждого человека на этой земле. Do you think he wants to reach them? Думаете, Он хо- хочет обратить их к себе? Do you think he has a plan? Думаете, Он запланировал, как их привести к себе? Or is he in heaven saying, with this current crop of Christians, what will I do? Или он смотрит на нас, вот уж христиан понабиралось, что с ними делать, что через you know, I need some solid disciples like Peter. Мне было каких-то таких мощных, you know, таких, как Петр. Потому что вот Петр – это образец идеала служителя. I need someone like James and John who wanted to burn up a village. Мне был как вот, помню, Иоанн и Яков, помню, вышли из села, что-то не так, говорят, давайте спалим его. God wants to work. Бог хочет действовать. He wants to work. Он хочет действовать. I believe that he's already um, been doing this, И я верю, что Он уже действует. but I want to encourage you to open up your ears because I believe the Spirit wants to speak more things to you, things you never even dreamed of. Но я хочу призвать вас. Открывайте уши вашего сердца, слушайте, потому что я верю, что Бог хочет говорить и делать о том, о чем мы вообще не мечтаем и не представляем. But this is an important verse. Но это действительно очень важный стих. It's important for the church to focus on Jesus. Это важность того, насколько необходимо церкви концентрировать внимание на Иисусе. And, and then by focusing on Jesus, The, the missions come out of that. И когда мы концентрируем внимание на Иисусе, то миссия, миссионерство происходят сами по себе. Don't focus on missions. Не концентрируйте внимание на миссионерстве. Fix your eyes on Jesus. Концентрируйте внимание It's на very Иисусе. Important. Это очень важно. I've seen people who became focused on missions. Я видел людей, которые сосредотачивали внимание именно на миссии. And they got really weird. И они стали, мягко говоря, странными. Focus on Jesus. Сосредотачивайте внимание на Иисусе. Minister to the Lord. Служите Господу. Say, Lord, here we are for you. Господь, вот мы перед тобой. What do you have to say? Господь, что ты хочешь сказать? And then he'll speak to you. И Господь будет говорить к вам. He'll say, This is what I want to do. Он будет говорить, я хочу, чтобы вы сделали это. And the church in Jerusalem, и церковь в Иерусалиме, where it all began, где все началось, had its ministry, где было служение. But now there's this church <clears throat> hundreds of miles away. А теперь уже внимание на другую церковь, которая там сотни миль от них. And they're seeking the Lord. И теперь эта церковь больше ищет Господа. And from that church, the whole world И именно gets из этой церкви uh, расходятся те миссионеры, которые draw, обратят весь мир к Богу. Вы можете с 13 главы прямую линию проводить а, до конца, до того, как Павел уже будет в Риме. And the majority of the New Testament books. <laughs> И большая часть книг Нового Завета, которые написаны Павлом, God, God's doing this new thing, and it's coming out of Antioch. Бог делает нечто новое, и оно берет корни из Антиохии. I live in a famous town. You may have heard of it. Я живу в очень знаменитом городе, о котором вы, скорее всего, слышали. Elk Grove. Right, you've heard of it, right? Дима, it's very как ты famous. говорил? Эль, Эль кто? Elk, yeah, see, Elk. Эль Elk, кто-то там. Elk Grove. Элк Гроув. Yeah, yeah, За дополнительную плату. exactly. You've never heard of it. Что, никогда не слышали? Where are you from? А вы откуда? I've never heard of it. I promise, even if it's famous. I don't know where anything is. Ам, я вообще не знаю Seriously. городов, поэтому не I'm важно, a откуда product вы. of public school education in America. I Yeah. don't know where anything is. Продукт системы образования Соединенных So, Штатов. listen. What is God going to call the church, this part, this part of the church in Ukraine, what is He going to call you guys to do? К чему Бог призывает здешнюю церковь? К чему он призывает? Что он хочет, чтобы местная церковь, все мы делали? Кого именно из нас Бог воздвигнет, чтобы осуществить в этой части мира Божью волю? Your, your particular church that you're part of, what's he calling that church, that individual congregation to do? Ваша конкретная поместная церковь, каков Божий план для вас, что Бог приготовил для вас осуществить? Don't limit him. Не ограничивайте Бога. Don't, don't pray and not expect that Peter's going to be delivered. <laughs> Не молитесь так, чтобы когда Петр будет стучаться в двери, вы не будете открывать. Seek the Lord. Но ищите Господа. Let him speak to you, because he wants to, he wants to change the world. <clears throat> Позволяйте ему говорить к вам, слушайте его, потому что Господь хочет менять мир. The rapture hasn't happened yet. Вы заметили, что Вознесение церкви еще не было. We're in the age of grace. Мы с вами все It's еще time. живем период благодати, но время близко. Давайте помолимся. Lord, thank you for your word. <clears throat> Господь, спасибо тебе за твое слово. Thank you for your spirit who speaks. Спасибо тебе за дух твой, который говорит к нам. And we pray and ask, Lord, that in this time while we're here, that you would speak. Мы молимся, Боже, что в то время, когда мы еще здесь, ты продолжал говорить к нам. Give us fresh vision. Господь, давай нам свежее видение. Give us your direction. Давай нам твое направление. We want to tell you, Lord, we want to do whatever you say. Господь, мы говорим тебе от сердца, что мы хотим сделать все, что ты нам приготовил. And we're wise enough, Lord, to know that we don't even know what that means. Хотя мы достаточно умны, чтобы осознавать, что мы даже не имеем представления, что вообще мы это значит. But we have complete confidence in you, Jesus. Но мы, Господи, всецело уверены в Тебе. You're a great Savior. Иисус, Ты великий, замечательный Спаситель. We have great confidence in the power of your Spirit. И мы uh, уверены в силе Твоего Духа Святого. So, Lord, speak to us about your plan for our lives while we're here. Поэтому, Господь, когда мы здесь, говори к нам о Твоих планах. Speak to the church about what your plan is for the church. Говори к Твоей церкви о том, каковы Твои планы для нее. Give us your vision, Lord. Don't let us limit you. Боже, давай нам Твое видение и помоги нам не ограничивать Тебя. In Jesus name. Молимся во имя Иисуса. Аминь.